Entzutezko ulermena. Ondoren, Euskadi irratian Alberto Inurrategi mendizaleari egindako elkarrizketa entzungo duzue. Lehen atala. Itxasoari begira izatea gustuko ote duen ala ez, ez dakigu beti ere mendiarekin lotu izan dugulako bere izena, baina kaia bertatik kantatutako doinu honen adina duenez, berarekin abiatu nahi izan dugu elkarrezketa. Alberto Inorrategi jaiozan urteak maiatza berezia izan zuen, realista izan, ezin eskatu, horrelako esaldiak nagusitu ziren urte hartan, baina bestelakoak ere bai. Alberto Inorrategi arratsaldean ongi etorri babelera. Arratsaldean. Oinak izarretan azaki baina medietan aspaldi jarri zituen Alberto Inorrategik, e, txikitan eh, joaten zinen mendira, dira? bazen nuen, txikitan, oso txikitan, edo, edo ez, ez, ora, ez, zen, ez oso berezi aparte hori, mm bat urterekin eskalatzen hasi nintzen, eta eskalada bai oso gustoko nuen, baina mendirako la joera hundirik eneukan. Ez nahiko nagia nintzen eh, aldapa gora ibiltzeko. Arrigarria egiten zaigu hori, hori entzutea. Bai, e, Felixe bete karpegiratze zidan, eh? ba, Eskalada nuela oso gustoko eta gainera kotxetik hurbil zeuden e, <laughs> paretetan e, eskalatzen dela. Denatera, sokak eta denatera. Ta... Bai, zen pixka gehiago, ba, pirinotara eta mhm. gainera bakarrik eh, joateko joera zuena, ez? Ba, perdidora eta holako mendi, ba, oizkoetara, ez? Eta, jo, bani, beti nahi jota, ba, nahiago nune, aste urutan, etxinguruko, ba, eskalatzea joatea, Eta bai, aldapak igotzea enun enun bat ere guztoko. Bueno, batek esango du eskaladan ere, pareta hundiak e, eh, igo behar izaten dira, e, bai, ez da? ez dira aldatzen garai, txikiekin e, konformatzen ginen, eta oso gustura ibiltzen ginen gainera. Txikitako kontuak amazulo galante izan dakoa, Albertin horretik. Bai? Bai. Non, non oso, oso amazulo omen zinen. Ah, ba, enun eh, nire burua amazulotzat. Bueno, etxean dena konbentzineten, eta gainera buruka bat edo beste izaten zenuten, jeloskortasuna tarteko. Bai, hori izan daiteke, bai, batez ere arreba jaio zenean, bai. Negar batzuk egin dako. Goratu, bai. goratu nahi baina bai, kontatu didate eta eta ala onartu beharko dut, ez? Mm Bueno, e, mendirako afizioa esan dugu, ama bost, urterekin sartu zitzaizula, gazteagotan, eh, hasi e, zen futbolerako afizioa? duzu bai. nazizio ah, oh, berezi, berezi hori de. Gaur egun, ez dakit, gaur egun, pff, umeak, e, uste dut, futbolean egiteko ere ez dutela denbora ikateatzen, inglesa dela, solfeoa dela, bueno, horri biltzen dira lanpeturik, Baina gure garaian mutikotan gutxi gehiago ia denok pasatzen ginen e, futboletik. Eta, eta nire kasu ere, ba, ba hoietako bat izan zen, ba, oso txikitan hasi nintzen, futbitoan lehenengo, handi pasatu nintzen e, baia futbol zelaie bueno, ez handi, handietara, belarrik e, etzeukaten <laughs> futbol zelaietara, etara orduan garaia itan horrela itzen zieten e, futbol zelaia hauei, eta, eta bai, anehulitxako naiz, baloiari ustikoka, batez erostikoka. Ez zinen bai. oso izarra, esan nahi dut, baloia borde eta sekulako egit, egit zalea ez zinen. Etorriala eman eta... <laughs> Bai. Egin dezatela nahi dutena. Bai, ba, neukan e, habilidaderik eta ba, indarra bai eta hori alik eta urrutien bidali baloia eta horri biltzen izan. Baina, ba, eninduen betetzen e, eh, kirolorrek eta ez dakit jorra malau bat urtekin edo ja infantiletatik e, juveniletara pasatzeko gara hortan ja erabaki nun ba, pixkat gainera izan zen e, ba, eskalada eskalada ezagutzera eman momentua ez mm -hmm. esan hon ba badukatu hain beste zer egiteko hau eta ba, futbola utzi eta eta mendira. eta ba. lehen atala amaitu da Bigarren atala Zena hundi asko eta batzu bereziak eta bat tamalez ahazte zina kaixen buon bi. Oso una intimo dela iruditzen zaigu guri Alberto ez dakite eh, mm, denbora pasata gero oraindik ere oso barruan gordetzen duzun zerbait den edo oraindik ja gaur egun hitz egiteko aukera baduzun horren inguruan. Bai, hitz egiteko aukera eta modua bai gertatzen da bueno ni nahiko itxia naizela ez kontu mhm. horrelako kontuetan baina bai, beste ez e, eh, arazorik, eh? Iaz, e, ustaiaren sortzian, eta jo meloki zeroztararekin, gaxermon bata egin zenuen, eta Anfelixen pilota aurketu zenuen, aperilaren batean anapornaraseko duzuen bidaian, eraman duzu. Jakina baiet. Bai, bai eraman duzu. Ondo gordea hori. Bai. Hau gabe. Bai. Kaso Bai, hori soinua baino hobeto gorde dauka fai. Mm -hmm. Anapurna ez da mendi errezatu esango ez da oso atxegina. E, horrek ez dizu ezin sortzen? Bai, ezin egona edo egon edo bai, e, ez da mendi erreza, ez da atxegina eta eta bueno, segun eta zebide aukeratzen dan, ba, arriskutsu ere izan daiteke, oso gainera. Zebide aukeratu duzu, Ba, ustez biderik seguruena, arriskuetatik e, eh, ieska ibili gara eta bueno, bide oso oso zaila da gailurre iristeko oso aukera gutxi izango ditugu baina era berean ba, gure esku ez dauden arrisku oso gutxi izango ditugu abalantxa arriskurik adibidez ez daukagu arri erorketa arriskurik ere ez ez da uste dut talde horretatik aukeratu genezaken bideri seguruen aukeratu dugula naiz eta aukera gutxi izan e, eh, segurone gailurre Prestaketa lanetan ariko zarete orain eta prestaketa lan horiek ikaragarri luzeak izaten dira. Ba, gero eta denbora gutxiagoan e, bai. bai. egiten ditugu, gertatzen da, ba bueno, gero eta ba, gai gehiagotan sartua gaudela eta azkenean denak pilatu egiten zaizkigu ez, eta harrapatak ibiltzen gara azken hilabetean, eta ba, guz asko improvisatzen, eta patxadas egin beharrean, ba, modu egiten. Mhm. Baina ez, ja dagoenekoz nik uste dut eh, lan dinamika bat ere badukagula, e, eh, ekipamentu aldetik ere, ba, nahiko ondo ornitua gaudela, baditu gainera e, behar ditugun materialak lortzeko bideak, eta, bueno, ba nahiko espezializatua gaude espedizioak antolatzen bai. Oso metodikoa omen zara batez ere prestaketetan eta oso serio hartzen duzu ea, balde fisikoa lantzea eta entrenamentu gogorra egitea napornarako nolari zara prestatzen Gustatzen zai, gustatzen zaite alik eta txukunen joatea fisikoki e, uste dute ala izan berdela gainera zenbat eta mm, ba, ez dakit gorputzaldi obeagorekin joan orduan eta gehiago disfrutatzen da eta orduan eta seguruago hiltzeko modua da, ez? gertatzen da, bueno, ba, ba mendiz, o sea, alpinismoa ez da beste kirol batzuk bezalakoa ez, eta hemen e, ezin da bizi e, mendira joateagati bakarrik. Bazaki pilotariak pilotan eginda ba, bueno, irabazten dute, beraien e, bizi modua, edo futbolariak, edo ziklistak, ez arduratzen gero, ez bideak antolatzen, ez hotelak uh e, hotelak kontratatzen edo zerrez ez edo eh, konbila artean baina bai, baina, baina entrenatzen, dira bai, beste, eta hori baina beste funtzionatzeko modua da. Eta mendian, ba, denetik egin behar dugu, eta gainera e, mendi eginez bizializateko horren inguruan sortu behar ditugu beste mila historio. Ba, kasu honetan, ba, ba, ba, oinak izarretan oinak izarretan lan egiten dut, eta eta parte da beste mila saltza ez. Hortaz, ba, guztioiek guzti horiek badenbora kentzen mhm. kentzen dizue eta eta azkenean ba entrenatzeko ere ba, askotan denbora falte izaten da baina bai hala intzen nahi salik eta bueno bintzat egunero ordu bete bi ordu ateatzen bai bigarren atala amaitu da hirugarren atala Oinak izarretan saioarekin, mendizaletasunaren oinarrira itzuri zarela esan duzu, aventura, bidaia eta mendia uzartzen dituen mendizaletasunera, herrialde desberdinak ikusi dituzu, zegit, zerbaitek eman dizurrela atentzia egin dituzun azken horietan, bereziki atentzia gordetzeko modukoa? Ba, denak, ba, ez dakit, ni uste dut, e, eh, bide guztiak direla aberasgarriak ez, gertatzen da, ba, ba bueno, ez dakit, ba, hola kontatzeko hori kola bapatean, ba... Baina bai eman dizula, eh, garai bateko eskaladara itzultzeko aukera, ezta? Sentimentu aietara itzultzeko aukera, momentu batzutan behintzat, Bai, ba, e, gu laro goita marretik eh, ba, orantxe arte, laro goita arte, eskalada erabat utzia izan dugu apiskate ba, sortzi milakotan, eta hor buru belarri sartuak, eta gainera ba, aukera gutxi, ez, eh, hortik kanpo ba, zerbait egiteko, eta tegia da, ba, orain oinak izarretan eh, programaren e, aitzakiarekin behintzat, ba, ba, aukera, aukera izan dugu ba, bai sortzi milakoak, bai e, mendia hundietan hiltzetik aparte, ba, eskalatzeko, bai basa bai ez dakit estatu batuetan, edo beste mila lekutan, ez? eta hori benetan hori bai dela berazgarria eta eta benetan ba, mendiak eskintzen dituen e, eh, aktibidade guztia probatzeko aukera. Mm, esan digute oso kopilota hona zarela, edo bidaiatzeko oso persona erresa, e, eh, kompainiarako bentsat, kopilota hona. Ba, ez da erresa, eh. azken finean, e, ba, orain ari garan moduan, ba, lanera joaten gara, bentzat, e, ala saldu behar dugu, <laughs> eta, bueno, bat lanean ari denean, ba, ba bueno, baldintzatu ere izaten da, ez? Eta eta tensiouneak ere sortzen dira eta eta bueno, ez lagun artean e, joaten garenetan bezalako erresia, ez? Baina bueno, claro, beste remediorik ere ez dago eta alegina egiten dut, ez? Ba taldekideekin eh, aleketa mm ondoen konpontzen eta dagoeneko nik uste dut e, ez dela seinale txarra taldea bere osotasunean e, aurrera jarraitzeak eta eta bintzaten mendian e, ba, sokalagun edo taldekide izan ditudanakin behintzat guztiekin gordetzen dut oso harreman ona eta berriz edo zein lekutara joateko moduko horitzapena bai. Eta etxerako ere ona batez ere gastuak oso ondo apuntatzen dituzulako bidaia guztietan. oi, oi. <laughs> gastatzen den guztia apuntatu behar ezaten da produziotiko ba, eskatu egin izkidut eta <laughs> poliziak eskatutakoak ere baiz e, bidaiaren batean poliziak eskupekoa ere eskatu zizuen ez bai, <laughs> bai, da ba, egero eta hundia bat ezatzen ditu biekere eta ba, ja, filmak eta eta ultrareina eta tarteko direnean ba Azkenan, bai, aurkitzen, izate, aurkitzen gara leku askotan ba, tramiteako soluze joaten dila eta eta behar den bezala egitera junizkero ba, izugarri garesti. Adibidez, adibide bat emateagatik eh, Nepalen eh, telefono bat legalizatzea 5 mila dolare kobratzen dituzte, ja milioia inguru izaten da, ez da inungo zentzurik, ez da mhm. logikoa. Hortaz, ba, pff, ba betik ba hor ribiltzen gara, ez, ba, ba hor, oso terreno labankorrean, baina bai, erdi, bueno, trampan da, eta klaro, ba, trampan da ere, ba, gero, ba, ba, pagatu behar izaten du, ez, beste modu batera, baina, <laughs> baina, bueno, betik ere gero horrela. <laughs> arraste azkena da, e, musean jarraitzen duzu oraindik ere aste Ez nik, ez nik ez. musean jakin ere ez dakit. Ez dakizu, baina biltzen zineten gara ibatian. Ez, ibiltzen zan, eta bai, astero, gainera. Hori da. Eta bai, lagunak eh, jarraitzen dutela badakit. Baina nik ez nik kartak sekules ditu gustoko izan eta eta ez ez dute eh, musean ikasi. Ez dut ikasi ere egin. Ez, ez, ez da gitarritzeko da ze lagun guztiak eta inguruko goztia musean aritu eta gero bueno hori bai barriketan eta txutxo mutxu. Ez mutan mendizaleok eh, uste dut gutxik egiten dugula egiten dutela musean ze espedizioetan tokatu tokatu begira egon beharra. Mm. Eta bai hori seinale ona <laughs> Entzutezko ulermena amaitu da